الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زاهر القبض الله جل شانه لنما سمى صلوات السلام نقصدني الله وقصانيك محمد صلى الله عليه وسلم كجوز شمي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيرو يتأكد bojite se Allah Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I zahvaljujemo Allah subhanahu wa ta'ala što nas je učinio do ovim danima, u danima nereda, danima smutnije, sedimo ovdje, spominjemo hajl, i govorimo o Allahomu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, ova blagodat je velika stvar na koju čovjek ne obraća pažnju i stvar koju čovjek nije svjestan, a to je da je nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio, da, nas ismil, da nam se smilovao i da sada sedimo ovdje i govorimo i slušamo i razmišljamo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa wasallam. Najdražajem stvorenju Allahu subhanahu wa ta'ala koje je ikada odilo zemlom. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih sledbenika Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegovog sunnata. Draga braćo, tema našeg večerašnjeg druženja je kao što smo spomenuli u prošlom predavanju, bitka na Bedru. Bitka na Bedru u stvari jedan od najznačajnijih i najvažnijih događaja u historiji islama. U historiji islama. Na samom početku da kažemo da bitka na Bedru nije bila prva bitka u islamu. Bila je prva veća ili prva velika bitka. Mi smo prošli put rekli da smo ova predavanja, odnosno ovaj ciklus predavanja nazvali poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i pohodi. Bitke i pohodi. U arabskom jeziku se za ova dva termina kaže gazvatun ili gazavatun i sarijatun ili saraja. Kod nas je uobičajen ovaj prevod, a to je bitke i pohodi. Dobro, odmah da kažemo kakva je razlika između gazva, odnosno bitke i pohoda. Gazvatun se kod islamskih istoričara koristi za onaj za ovu bitku, odnosno za onaj povod u kojem je lično učestvovao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, gazvatu je ono u čemu je lično učestvovao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gdje on lično izašao. Međutim, dok je sarijetun, ona grupa, odnosno pohod, ima je ili kome je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da izaču. A pa ta je tako prije bitke na Bedru bilo sedam ovakvih izlazaka, odnosno bitaka ili pohoda. Pa prvi pohod, odnosno prva grupa kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da izađu, jeste bila serija, odnosno pohod, odnosno grupa koje je predvodio Hamza ibn Abdul Muttalib. I zato se kaže da prva zastava koja je podignuta u islamu je bila zastava Hamze, odnosno zastava one grupe ili one skupine koju je predvodio Hamza. Međutim, prva bitka u kojoj učestvovao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste bila takozvana bitka Al-Abwa ili Waddan. Al-Abwa ili Waddan. Znači ova dva termina se koriste za ovu bitku, za ovu, da kažemo, za ovaj povod gdje izašao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kao što kažemo, kao što smo rekli, znači prva velika bitka je došlo do velikog okršaja i velikog sukoba, jer kao što smo rekli da je to jedan od najznačajnijih, najvažnijih događaja u istoriji Islama, draga braćo, jeste bitka na vetru. O važnosti ove bitke nam najbolje govore, da kažemo, dva hadisa. Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Prvo je, draga braćo, dova Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je zabilježi ima muslim u svom sahivu Domer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, a to je da je kada je bila bitka na Bedru da Allahu Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahu Đalešanu upučivao do koja je glasila Allahumma in tehlik hadihi la'asabe min ahli l'islam la tu'abedu fil ardi. Allahu dragi, ako ova skupina, ako ova grupa muslimana nestane, ako izgubi, ako pogine, neće ostati ko na zemlji da te obožava neće ostati ko na zemlji da te obožava. To jest da toliki je značaj imala i da su ovdje muslimani izgubili, da je ovdje došlo. Znači, desio bi se veliki musibet. I zato vidimo ovdje, znači vidimo to iz dove, iz osjećaja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, vidimo značaj ove bitke, a to je da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio Allahu, dragi, ako ova skupina, ako izgubi, ako pogine, ako nestane, neće imati na zemlji kodate obožava. I drugi hadis, draga braću, koji je zabilježi imam Ahmed u svom usnadu, od Ummu Mubešir, žene Zaid ibn Harife, koja kaže da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike bio u kuć, odnosno u sobi svoje žene Hafse, i rekao La yadhulu nara ahadun shahida badran am al-Hudaybiyah. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko je god učestvovao u bitci na Bedru, ili na Hudejbi neće ući u džahennam, neće ući u vatru. Neće ući u vatru niko koji je bio na Bedru ili koji je bio na Hudejbi. Znači vidimo ovdje znači koliki značaj je imala ova bitka u historiji Islama. Dobro, draga braćo, koji je bio razlog da dođe do ove bitke, da dođe do ovog okrčaja? Povod je bio karavana mušlika koju je predvodio ko? Koji je predvodio ko? Koji je predvodio? Abu Sufjan. Znači, to je bila povod ove bitke. A to je da je Abu Sufjan izašao sa devama, da je izašao sa velikom karavanom koja je išla prema Šamu. A o tome smo govorili u prošlom predavanju. I također je ovdje zamalo došlo do jednog, zamalo da je došlo do jednog pokršaja. Jer Allahu posanih sallallahu alaihi sallam je bio izašao, a taj pohod, odnosno ta bitka se zove El-Ušeire bio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao da sustikne ovu karavanu. To jeste da je napadne dok je ona išla u svom putu prema Šamu. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je došao tamo gdje je mislio da je stigne, ona je već otišla u Šamu. I onda ova ista karavana, koja je, znači ovaj izlazak poslanika alaihi sallatu wa je bio u Safaru druge godine po Hidri, ista ova karavana kada se je vraćala, radi nije došlo do bitke na Betru. A to je kada se vraćala, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ponovo izašao da je sustigne, da je napadne i onda je došlo kao što ćemo pojasniti do ove velike bitke koja se zove bitka na vetru. Draga brać, odmah ovdje da postavimo jedno pitanje. Znači vidjeli smo ovdje da je uzrok ove bitke bio. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da su muslimani napali na karavanu mušlika, odnosno nevijenika Mekke, koja je išla i koja je nosila njihovu trgovinu. Znači nosila je veliko bogatstvo. A osnovni temelj ekonomije mušlika u Mekki Mekelija je bila trgovina. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ovdje dolazi do jednog velikog strateškog, znači napada. Znači jedna velika strategija stoji iza ovoga, poslanik alaihi salatu wasalam je direktno tijelo da udari na temelj njihove ekonomije, a to je da napadne na njihov karavan. I sada ovdje postavlja se pitanje, znači neki, da kažemo zbog čega, zato što neki orientalisti koji žele da odnosno koji šire dilema oko islama, kažu da se ovdje jasno vidi da poslanik, odnosno oni kažu Muhammeda, da poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije bio od ništa drugi, ništa drugo nego razbojni, odnosno drumski razbojni koji je napadao, koji je presretao ljude i tako dalje. I sada se ovdje postavlja pitanje da li je to uistinu bilo tako. Draga vraća, to nijukom slučaju nije bilo tako. Jer muslimani koji su učinili hijđuru iz Mekke, koji su pobjegli iz Mekke, znamo radi čega, radi svoje vjede. U Mekke su ostavili veliki, veliki metak koji su uzeli ko? Koji su uzeli mušrici Mekke. Znači oni su šta? Oni su ostavili, da kažemo, milijone i milijone svog imetka u Mekke koji su oni uzeli. I zato napad na ovu karavanu ne bi bio u stvari ništa drugo, nego samo vraćanje tog imetka. Zatim kada se spominje drumsko razbojništvo ili nešto tako, mi postavljamo jedno drugo pitanje, to je da kažemo da li Islam u svojoj istoriji poznaje nešto tako, drumsko razbojništvo, pljačkanje, otimanje, silovanje i tako dalje. Naravno da ne poznaje. I zato kažemo da ova dilema, odnosno ova šubha koja se širi kada je u pitanju ova bitka, znači da nema nikakve veze sa stvarnošću. I treća stvar, naravno, znači nama je poznato uopšte u istoriji ratovanja, znači da udari na stvari koje su usko vezane za ekonomiju i koje su izvor same ekonomije da je to jedna od strategija ratovanja, znači upravo ono što je ovdje podzuo Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, odnosno muslimani. Dobro, ta karavana koja se vraćala, u kojoj je bilo mnogo i metka, do poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došao haber, je došao haber da šta? Da se ona vraća. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tada pozvao muslimane da krenu sa njim da dočekaju ovu bitku. Znači, odmah u ovoj predaji koju ćemo sada spomenuti, ćemo vidjeti, znači, da muslimani nisu potpuno uzeli spremnost. Znači, da su očekivali da će baš doći do one bitke do koje je došlo. Jer kao što je zabilio žima muslim u svom sahihu denesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam poslao ashaba koji se zove Musejse. Znači, poslao ga kao izviđača da vidi kada će doći karavane Musufjan. I kada je do njega došlo, kada je do Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam došlo da karavana dolazi, poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, inna lana taliba. Kaže, došlo je ono što tražim. فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَادِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا Pa ko ima već spremnu jahalicu, ko je spreman, neka izađe sa nama. Znači, odmah krećemo. Znači, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je krenuo iste sekunde, istog momenta, kada mu je došlo habe da se karavane mu Sufjana vraća. Znači, poslanik alaihi salatu wasalam, ovo je također jedna strategija ratovanja. Znači, nije dopustio da prođe jedno vrijeme, da se okupe, da smisli kako bi mogao da se proširi haber, nego je odmah izašao i rekao i samo onaj koji je spreman. Neka izađe sa nama. Pa je došlo u hadisu, فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ فِي ظُهْرَانِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَ Pa su došli neki ljudi koji nisu u tom trenutku imali spremne jahalice, nego koji su imali spremne jahalice u drugom dijelu Medine. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao la illa man kana zahru muhadiran. Ne, nego samo onaj koji je spreman, neka izađe sa nama. Pa su kao što je došlo, znači ovom hadisku je zabilja džima muslimu denese radijallahu ta'ala anhu, pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao, pa je izašao sa ashabima. Čije broj bio koliki? Čije broj bio 313. Znači neki storičar kažu 314, neki 315, međutim 310 i nekoliko više oko 313. Zato je došlo u Sahihu al da su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam govorili da je broj ashaba na bedru bio onoliki broj vojske koja je prešla rijeku sa, sa kim? Sa talutom. A njih je bilo koliko? Njih je bilo 313. Znači ovaj je bio broj koji su krenuli sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam. I draga braća, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam također tada poduzima također jedan strateški potez, a to je da se savjetuje sa ashabima. U stvari, poslanik alaihi salatu wasalam ovdje želi sada da vidi mišljenje Ansarija. Zato što poslanik alaihi salatu wasalam, kada je pravio ugovor sa Ansarijama, kada je dolazio u Medinu, nije tražio od njih da izlaze van Medine da se bore sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasalam. Znači, to nije tražio od njih kada se davala beja i tako dalje nego je tražio ako dođe i kada dođe da ga zaštite. I zato je poslaniku alaihi salatu wasalam ovdje bilo važno da zna mišljenje Ansarija, hoće li izaći sa njim, kako će biti njihovo mišljenje i tako dalje. Pa je tako također zabilježima muslim u svom sahihu, od Enesa radijallahu ta'ala anhu također, da se poslanik alaihi salatu wasalam savjetovo ovdje sa ashabima. Kaže, pa tekelleme Abu Bekr, fa a'rda. Pa je kaže, govori Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu, pa je poslanik alaihi salatu wasalam sokrenuo. ثم تكلم عمر فأعرض فزاتين غوري عمر رضي الله تعالى عنه بس poslanik عليه الصلاة والسلام okrenuo pa onda Sa'ad ibn Ubade taj poznati Ansarija rekao šta kaže ijana yurid Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže poslanik alaihi salatu wa sallam hoće da mi kažem to jeste mi skupina Ansarija tijelo je naše mišljenje pa mu se onda Sa'ad ibn Ubade obratio i rekao ja Rasulullah walladhi nafsi bijedihi kaže tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, to jeste tako mi Allah. Lau amartana an nuhida bihar la ahadnaha. Kaže Allah poslaniće. Kad bi nam naredio da idemo preko mora, mi bi išli sa tobom. ولو أمرتنا أن ندر أن نضرب أكبادها إلى برك الغماض لفعلنا. I kad bi nam naredio da idemo do Berkul l'gimada, to je jedno mjesto, za koje Arapi znači, koriste termin u smislu daljine kada je nešto daleko, kad bi nam rekao tu da idemo, kaže, ale fa'alna mi bi to, šta? Mi bi to učinili. Pa su krenuli sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, sve dok šta? Sve dok nisu došli do, dok, dok nisu došli do Bedra. Wa sabaku al mušlikina ila Bedra. I prije mušlika su došli, prije mušlika su došli na Bedra. Međutim, Ebu Sufjan, Ebu Sufjan nije bio glup, Ebu Sufjan je bio pametan. I znao je da šta? da ga je Allah poslanik alaihi salatu wasalam napao kada je išao prema Šamu. I zato kada se vraćao, i inače, znači, od kada je poslanik alaihi salatu wasalam došao u Medinu, oni su strahovali da ne bi došlo do nekog napada. I zato je Musufijan uvijek tražio habere od ljudi koji bi se sa njim mimo ilazili, koji bi prolazili pored njega, imali išta, znači, da li se neko kreće. I do njega je došao haber da je poslanik sallallahu alaihi sallam krenuo. I onda je postao uzao jednog čovjeka iz vremena, Benu Gifar, koji se zvao Dam Dam, koji se zvao Damdam ibn Amr al-Ghifari, je rekao mu da ide u Meku i da rekne mušricima, odnosno da obavijesti Mekelije, da je Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, da hoće da napadne, da napadne na njihovu karavanu. I normalno, kada je došao, oni su se okupili i tada je izašla vojska Mekelija, čije broj bio oko hiljadu, čije broj bio hiljadu. Znači, tri puta su više bili brojni od muslimana. Međutim, draga brać, ova bitka na Bedru, prije nego što je došlo do same bitke, bilo je neki nagovještaja da će se desiti velika stvar. Da će se desiti velika stvar. Znači, čak među mušlicima je došlo do nagovještaja da će i zadesiti veliki musibet. Da će i zadesiti šta? Veliki musibet. Pa tako Ibn Hišam prenosi u svojoj siri da je Atika bint Abdel Muttalibu. Ona je bila tetka Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Sestra Abbas ibn Abdel Muttalibu to ono što kaže Ibn Sa'ad, da je došla, e, posle toga prihvatila Islam i da je učinila hijđaru u Medinu. Ova žena, dok je bila u Medinu, dok je bila u Mekki, nekoliko dana prije Bedra je videla san. Je videla san koji je mnogo prepao. Zvonila je svog brata Abbas i rekla mu je, Ja ahi, lakad rajutu ru'ja afudha'atni. Kaže, brate, videla sam san koji me je mnogo prepao. وتخوفت أن يدخل بسببها مصيبة وشر على قومك Kaže, prepala sam se da će radi tog sna, da će tvoj narod zadesit veliki šr i veliki musibet. Faktum anni ma uhadifu. Pa zato kaže, dobro čuva i dobro sakri ono što ćete reći. Pa ja Abbas rekao, šta si vidjela? I počela da mu priča san. Kaže, vidjela sam, kaže, konjanika, jahača, koji je došao na devi. Znači čovjek koji je ješće na nevi nije konjanik. Koji je došao iznad Mekke i počeo da poziva, počeo da govori. A posle toga će doći ko? Damdam, koga je poslao Ebu Sufjan. Kaže, vidjela sam kako zove, kako poziva. I kaže, onda je wa ahade sahratan wa ramaha. Pa je kaže, onda uzo veliki, veliki kamen i kaže, bacio. Fa ja'ale tahvi hatta kana bi asfalim džabeli. Pa je kaže, taj kamen letio sve, kaže, dok nije došao u podnožje brda. Jer je Pa je kaže, onda taj kamen raspuku. Onda je taj kamen puku. Kaže, fama kanet bejtu min buju mekke u adarun, illa dahaletha minha felika. I kaže, nije ostao, ostala ni jedna kuća, niti jedna soba u Mekki, a da kamen od toga što se je rasprsnuo, da nije ušao. Da nije ušao u tu kuću, odnosno kuću Mekki. Što znači Allah najbolje zna. Znači da nije bio do kući, a da je nije ušao musibet u nju radi, radi bitke na Mekke. Pa kada Abbas ibn Mutalib čuo ovo, rekao, Wallahi inna hala ruhya. Kaže, tako mi Allah, ovo je istin san. Ovaj san je istin. Faktu miha, wala tuhaddi fiha, wala tuhaddi fiha laha. I kaže, to sakri, nemoj nikom ne govori. I onda se kaže, ovo je predaj, malo duža predaja dolazi, da su, jeli, da je među ženama došlo do ove priče o ovom snu. I Mekelije su počele da pričaju, počele su da, da se smijavaju. U stvari prepali su se radi toga. I sve, do, sve dok nisu prošla tri dana ili nekoliko dana, sve dok nije došao dam dam i dok je nije obavijestio da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam muslimani da su im šta? Da su im traga braću napali karavana. Također zabilio živa Bukhari u svom sahihu od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu u kojem govori o Sa'd ibn Mu'adhu i Umay ibn Khalafu. Asad ibn Mu'ad, ovaj ashab iz Medine, Ansarija i Umay ibn Khalaf, mušlik iz Mekije su bili u džahilijetu prijatelji. Pa bi Umay ibn Khalaf kada bi došao u Medinu, bio bi gost kod Sad ibn Mu'az. I ovaj kada bi došao u Meku, bio bi gost kod koga? Kod Umay ibn Khalaf. Bio bi gost kod Umay ibn Khalaf. I kada je poslanik Ali Salatu Veslam učinio iđeru u Medinu, Sad ibn Mu'ad dođe u Meku. I dođe kod koga bude gost kod Umay ibn Khalafa, koji je bio jedan od vođa koji je bio jedan od glavnih mušlika. Pa mu kaže, unudzor li sa'ata halva la'alli atufa bil bejt. Kaže, vidi mi jedan trenutak, kaže, kada nema gužve da učinim tavaf oko kabe. Pa je kaže, tamo negdje u sredini dana u podnije, znači kad nije bilo gužve, počeo da čini tavaf. I tada ga je sreo ko? Sreo ga je Ebu Džahal. Sreo ga je tada Ebu Džahal. I rekao mu, kaže, činiš tavaf ovdje, وَقَدْ آوَيْتُمُ السُّبَاتَ A vi ste, kaže, pomogli onima koji su svoju vjeru promijenili. وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُ وَتُعِنُونَهُمْ Kaže, mislite da pomažete im, da vam je to pomoć, da pomažete Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ashabe I kaže, wallahi لَوْلَا annaka ma abi safan ma rajat ila ahlik salama I kaže, takum ya Allah da nisi, kaže, sa safan to jest sam ibn khalafum kaže, ne bi se vratio, kaže, živ kući. Ne bi se zdrav vratio kući. Pa ovaj kada ga je čuo, podigao je, kaže, وَرَفَعَ صَوْتَهُ I kaže, podigao je glas na njega. Pa mu kaže, وَاللَّهِ لَوْ مَنَعْتَ مِنِّي مِنْ هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْكَ ما هو أشد منه Kaže, kad mi ti ovo zabrani, ja bi ti zabranio nešto što je gore od ovoga, što je teže. Šta? Kaže, tarijekom ke ilan Medine. Kaže, zabranio bi ti da put kroz Medinu. To jeste kuda su oni išli da trguju. I onda mu rekao Umar ibn Khalef, kaže, nemoj galamit, nemoj dizat glas na, kaže, sejidu ahli l-wadi, na Ebu Hakema, a njegov nadmak je bio Ebu Hakema. nadmak mi bio Ebu al-Hakim, znači otac mu umrosi. Pa ga je poslanik alihi salatu wasalam nazvao kako? Ebu džahlom, otac neznanja, otac neznanja i zabludu. Pa mi rekao, nemoj dizat svoj glas na njega, jer kaže, on je Ebu al-Hakim, on je sejidu ahli al-Wadi, on je gospodin ovde. Pa mi kaže, sad ibn Muaz, dobro, nećemo o tome pričati. Međutim, kaže, obrati su me ibn Halafu, kaže, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže da će to biti. Da će se desiti događaj da ćeš poginuti, da ćeš ubiti to je bilo gotovo. Draga braća, oni su znali. Odnosili se prema poslaniku, ali i sada to sam ako se odnosili. Međutim, znali su da on govori samo istinu. Kaže, misli da ćemo ubiti, kaže, hoće li ubiti u Mekke? Kaže, ne znam. Međutim, kaže da će ubiti. Odmah je tad došao svoje žene. I rekao, kaže, Muhammed, kaže da će ubiti. U jednom rivajetu se kaže da mu ona rekla, kaže, Muhammed, ne govori ništa osim istinu. Ne govori ništa osim istinu pa rekao, kaže, la ahruđu mi Mekke. Kaže, nikada neću izaći iz Mekke. I došao je dan kada je Abu Džehl, znači kada je došla vijesto karavane, i Abu Džehl je počeo da okuplja ljude. On je tada rekao, neću da idem. Prepozi. Prepozi se da će poginuti. Međutim, Abu Džehl mu je rekao, da sam malo otvrti prozor. Abu Džehl mu je rekao, kaže, ako ti te halefte, ako ti ne odeš, onda ljudi kada to vide, ni neće ići. Ni neće ići sa tobom. Ni ljudi tada neće ići sa tobom. Pa je onda tada rekao da bi se opravdao, u stvari da bi našao nešto kako bi bio dalje od tog ubijanja, kaže, la aštari jedna ađuva da iri bi makke. Kaže, kupit ću najbolju devu koja ima u Mekke, to jeste najbržu, da mogu pomoći tako, da mogu pobjeći tako dalje. I onda je opet izašao na bedru i kaže, i na bedru je poginuo, i na bedru je poginuo. Znači vidite ovdje također jedan od nagovešta da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovjestio ovu bitku. Međutim, ono što je došlo u sahih muslima, od Omera, odnosno Denesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alaihi salatu wasalam kada je došao na Bedr, da je govorio hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, u jedan. u jedan. Da je poslanik govorio ovdje će poginuti ovaj, ovdje će poginuti ovaj, ovdje će poginuti ovaj, ovaj i da je sve svoju ruku stavio gdje će ko poginuti, od mušnika. Pa kaže Rabe, kaže, fama mata ahaduhum an mevde a jede Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, nijedan od njih nije poginuo nimalo van granica onoga gdje poslanih sallallahu alaihi wa sallam stavio svoju ruku. Van onih granica gdje Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam draga braćo stavio svoju ruku. I sada braćo znači, rekli smo, dolazi vojska Mekelija, dolazi na metr. Međutim, rekli smo prije da su musmani prije, da su i pretekli, da su prije njih došli do metra. I onda dolazi do tog velikog historijskog događaja koji se zove bitka na Betru. Međutim, ovdje nam je bitan, veoma nam je bitan jedan moment. A to je noć u oči Bedra. A to je šta? Noć u oči Bedra. Odnosno, kao što je zabilio Ibn Huzeymi u svom sahiju, ko što pripovijeda Ali radijallahu ta'ala anhu. Kaže, وَلَا قَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرِ وَمَا مِنَّا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. kaže, vidio sam nas noć u oči bedra. Kaže, nije bilo nijednog od nas, a da nije spavao. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Osim, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Tahta šeđara, usalli wa jebki hatta asuha. Kaže, koji je klanio i plakao sve dok nije došlo sabah. Usalli wa jebki hatta asuha. Kaže, klanio i plakao. Znači, čitao noć u gadetu, sve dokaže mi o svakom. Kada su drugim hadisma spominje da je poslanik alaih salatu wasalam počio ovu dobu koju smo na početku spomenuli. I da je toliko dobio, kaže da mu je njegov grtač pao s ramena. I onda je došao moj Bubek radi Allah ta'ala an, da ga utješi i kaže Allahu poslanić, Allah će ti dati ono što ti obećao. Allahu poslanić, Allah će ti dati ono što ti obećao. Neće ti pobjedu. Pogledajte, draga braćo, pogledajte ovde Jebu Bekra radi Allah ta'ala anhu u tim momentima, u tim bitnim momentima sa Allahom i poslanikom alihi salatu wasalam. Uvijek sa Allahom i poslanikom alihi salatu wasalam. Sjetite se kad poslanik alihi salatu wasalam čini hijđu i kada sa njim biva u pećini ko? Biva Ebu Bekr. Pa kaže Ebu Bekr, Allahom poslanče, kaže tako mi Allah, kaže kad, samo kada bi pogledali ispod sebe, samo kada bi pogledali u svoje prste, kaže vidjeli bi nas. Pa mu kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Ebu Bekr, šta misliš o dvojici? sa kojima je treći Allah. Ebu Bakr, šta misliš o dvojici sa kojima je treći Allah? Pogledajte i ovdje, tom zna, značajnom i bitnom momentu, Ebu Bakr, radi Allahu ta'ala anhu, za Allah i posanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, draga braću, nije tada samo, nisu tada samo muslimani upućivali dove bilo i bilo i baditu. Tada su i mušnici upućivali Allahu djelašanu dove. Pa je Ebu Džahl, taj mušlik koji se toliko suprostavio Allahom i poslaniku alihi salatu wasalam, Allahu će lašanu pričivao do na dan bedra. I govorio je, Allahumma akta'una li rahim, wa atana bima la na'rif. Kaže Allahu dragi, onaj od nas koji je najviše pokido veza i koji je došao sa onim što mi ne znamo, fa ahinhu l'gada, daj da sutra pogine. To jeste misle na koga? Na Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Što kaže, akta'una li rahim? Zato što misli da kada su muslimani, kada su ashabi prihvatili islam, kada su postali muslimani, kada su mušici, ostali mušici, da je tada došlo do kidanje rodbinskih veza. I e, radi toga ga grdi. I kaže, onaj od nas koji je došao sa onim što, što mi uopšte ne znamo, daj da pogledam. Pogledajte, subhana, kako čovjek koji je najveći kafir, koji je najveći džahil, kako ga ponekad zanese, pa da se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala, iako u svom dalaletu. Međutim, hoće li ta doba koristi i šta onome koji je mutakebir, koji je oholnik, koji ne želi da se odrekne onoga na čemu je on, radi jasne istine koja je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ta njegova doba ništa nije koristila jer u džahli je poginuo sutra dan, odnosno sutra u toj bici na vetru. Draga braćo, sutra dan prije nego što je došlo do bitke, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je redio safove. Znači prije nego što je došlo do bitke, prije nego što su se sukobili, muslimani su se poradili u saf. Jer to je od, da kažemo, sunneta. To je od sunneta. Allah jalla šanu kaže Inna Allah yuhabbu alladine yuqatiluna fi sabili saffan. Allah voli one koji se bore na njegovom putu saffan. Ka annahum bunjanun marsus. Allah voli one koji kada se bore u safovima se bore, koji su tako ozbiljni kao kakva građevina. Pa je tako Allah poslanik alaihi salatu wasalam redao safove. Imao je sa sobom gram sa kojom je redao safove, govorio ti tu, ti tu, ti tu, ti tu i tako dalje. I kao što je zabilio imam Tabarani, da je tada Allah poslanik sallallahu alaihi wasalam prilikom redanja tih safova sa tom granom koju imao malo povrijedio jednog ashaba koji se zao Sawad ibn Guzajnik. Povrijedio ga je jednog ashaba prilikom tog redanja safova, ashaba koji se zvao Savad ibn Vazani. Pa mi je ashab koji se zvao kako se Savad ibn Vazani al-Ansari. Rekao je, auđa'tani ja Rasulallah. Kaže, zabolilo me Allahu poslaniče. Allahu poslaniče, povrijedio se me, zabolilo me. والذي بعثك بالحق والعدل فأقدني tako ti onoga koji ti je poslao sa istinom i koji ti je poslao sa pravdom, daj da ti vrati. Pogledajte, draga braćo, znači safu bi se poredali. Ispred njih su mušnici. Poslani slučajno jednog sahaba dotiči sa šipkom i ovaj kaže šta u tom trenutku Allaho poslaniće, tako ti onoga koji ti je poslao sa istinom, koji ti je poslao sa pravdom, daj da ti vrati. Fa kešefa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an batnije pa je poslanik zagrnuo, zagrnuo svoj stomak. Pa ovaj svad ibn Huzeyja fa'ata nekahu wa qabbelahu. Pa ga je poslanik zagrlio i poljubio njegov stomak. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zagrlio i poljubio njegov stomak. Pa kada je poslanik alaihi sallatu wasallam vidio ovo, kaže, ja svad, ma hamalaka ala hada, o svad, zbog čega si ovo učinio? Šta te je natjeralo da ovo učiniš? Pa mu kaže, ja Rasulallah, kad hadara na tarahu, Kaže, Allaho poslaniće, kaže, sam vidiš šta je pred nama. Allaho poslaniće, sam vidiš u kakvoj situaciji se nalazi. To jest, možemo sada pogledati. Kaže, fa aratu a yakuna ahiru ahdi bi, a jemese džildi džildak. Pa sam kaže, Allaho poslaniće, tio, da zadnje što ću raditi na dnjalku, da moja koža dotakne tvoju kožu. Fa aratu a yakuna ahiru ahdi bi, a jemese džildi pa sam bio da zadnje što ću učiniti, da moja koža dotakne tvoju kožu. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi khayr. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uputio khayr to. Pa mu je poslanik alaihi salatu sallam uputio khayr to. Pogledajte, draga braću, ljubavi ashaba Allahovu posanika alaihi salatu sallam prema poslaniku. Znači, to je ljubav koja se ne može zamisliti. To je ljubav koja se ne može opisati to je ljubav koju koliko god hoćeš da o njoj razmišljaš, ne možeš je dokučiti. To su, draga braću, osjećaj. Znači, to nije samo ljubav, ljubav razuma. Ovo je sada ovdje ljubav osjećaja. Jer oni su svojim razumima, koji su bili čisti, daleki, daleko od griha, spoznali veličinu i mjesto Allahovu poslanika, alihi salatu wasalam, i zato su ga toliko volili. I zamislite vi to, zamislite bitka. Znači, mi smo ovdje bili u ratu, osjetili smo koliko toliko rad. Zamislite to, znači spre tebe na prijatelj, redaju se safovi. I ovdje bitke i borbe nisu bile ko što su danas. Danas čovjek može biti negdje skriven pa puca. Međutim ovdje moraš biti jak, moraš biti muško, moraš biti muškarčina. Moraš se sukobiti sa naprijateljem lice u lice pa da se vidi ko je jači. I to gledaju pred sobom. Međutim hoće da posljednije što će biti, da njihova koža dotakne kožu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I onda, draga braćo, se dešava da tada, kada su se poradali ti safovi, da mušici traže Mubarazu, odnosno dođe do dvoboja. Da prije nego što dođe do bitke, da dođe do nekoliko dvoboja. Znači da izađe nekoliko mušlika, nekoliko muslimana i da se tu pred očima ove dvije skupine, da se sukobe da dođe do dvoboja. Pa sada ide izašla neki mladinci cari ispred muslimana, pa su mi rekli, ne, vas neću. Mi hoćemo svoju i hoćemo svoju rodinu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tada rekao, ja Hamza kum, ja Aliju kum, ja Ubejde kum, o Hamza ustani, o Alija ustani, o Ubejde ustani. I tada su se, znači oba trojica ashaba Allahu poslanika alaihi salatu wa salam, su kobila sa ova trojica sa trojicom mušika, a to su bili ko? Znali ko? Utbe i Šejib ibn Rabija i Walid ibn Utbe. Znači s ovom trojicom su se sukobili. I Allah subhanahu wa ta'ala je ovom dvoboju objavio nekoliko ajeta u suri Hajj. I zato kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, ko što je zabilježi imam Bukhari u svom sahihu, kaže ana, au, ana awwalu man yadithu يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة Ja ću prvi koji će pasti na koljena na sudnjem danu pred milostivim radi spora, radi husume, radi svađe. Nešto misli ovdje Alija radijallahu ta'ala anhu. misli na ajete koji su objavljeni u suri Hajdi, Allah Đalešanu kaže Hadani hasmani htasamu fi rabbihim. Ova dva tabora, ove dvije skupine se sukobe, odnosno spore oko svog gospodara, koji je od njih na istini. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتَ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونه والجلود ولهم مقام من حديد. Kaže oni koji ne budu vjerovali, oni će imati odijela košlje od džehennemske vatre. Znači njihova odijela na sudnjem danu nevjernicima će biti skrojena od vatre. I u sabbu min fauqeru usimu hamim. A na njihovim glavama će biti prosuto šta? Vatra, odnosno voda, ključala voda. Yusharu bihima fi butuni min wal jurud. Yoto ga će moti ih njihove utrobe, yoti će im šta? Moti im njihove kože. I oni će imati šta okove od željeza. Wala hum maqamu min hadid. Kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala kullama aradu a yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Kada god radi tugi, radi bola, radi padnje, ti odu da izađu, Allah dželle šanu će vratiti. Allah dželle šanu će vratiti To je čeka toga dana, da čeka nevjerni. Allah dželle šanu posle toga kaže inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha A oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, Allah će uvesti u džennetske bašte, spod koje će rijeke tečiti zamisli ove dvije razlike. Ova dva prebivališta, ali to su šta? Adan i Hasmani. To su radi dvije skupine, radi dva tabora koji se sukubili. I među njima je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. I zato Ali radijallahu ta'ala anhu kaže ja ću biti, to jeste prvi od muđahida ovog umeta koji će se na sudnjem danu sporiti sa onim sa kojim se bori. I tada, draga braćo, dolazi također i, znači sad ima tu još detalja, kada je bila i onda dolazi normalno, poslije ovog dvoboja dolazi do velikog okršaja, dolazi do velike bitke. Znači, poslije ovog dvoboja dolazi do velikog okršaja, dolazi do velikoj bitke. Između ostalog onoga što je bilo od kerameta, znači mimo hrabrosti ovdje ashaba i poslanika alihi salatu wasalam, jeste da ovdje vidimo znači da Allah je dao keramete i muđize, odnosno da je naravnosti. a to je kao što je, na primjer, da Allah subhanahu wa ta'ala muslimane ovdje pomogao sa meleci. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u Kur'anu, govori u suri Ali Imran. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة kada se rekao vjernicima, zar vam nije dovoljno da vas Allah pomogne sa tri hiljada meleka? I kao što je zabilježio imam Bukhari u svom sahihu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Hada Jibril afid bi ra'si farasihi alaihi hadatun harb. Da se poslanik alaihi salatu wasallam obratio ashabima. U jednom rivatu se obratio Abu Bakr i kaže Abšire Aba Bakr. radu se Abu Bakr. Kaže evo dolazi Jibril. Kaže vodi svog konja alaihi adatul harb u ratničkoj opremi. Allah dželle šanu mu je, znači radi važnosti, radi veličine ove bitke, direktno poslao Džibrila. Ne samo da su učestvovali, draga braće, drugi meleci, nego lično melek Džibril koji je najodabraniji od svih meleka kod Allaha subhanahu wa ta'ala uče svoj na uvodnici. I također što je bilo od kerameta, a ko što je zabilježi imam tabrani u svom djelu Al-Mu'ađem Al-Kabir od Hakib ibn Hizama. Radi Allah ta'ala anhu, a Hakib ibn Hizam je tada bio šta? Bio je mušrik. I sjećate se, pogledajte svana ovde, pogledajte toga kad spomenemo hadis neki, kad spomenemo nekoga sahaba, jer spominjali smo ga kada se ko musliman obraća Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. A to je bilo šta kad smo spominjali na hadisu Buhari, kada je pitao poslanika alaihi salatu wasalam, pa kad mi je šta dao, pa ga pitao opet, pa mu dao, pa ga pitao opet, pa mu dao, pa mu treći put poslanika alaihi salatu wasalam rekao, ja hakim, inna hada mal hurbatun hadira, zaista ovaj imetak, sladak i zelen, pa koga bude uzeo tako i tako, Allah mu će mu dati beričat, koga ne bude uzeo tako i tako, Allah mu neće dati beričat. Pa mu je da hakim inna hizam rekao, tako mi onoga koji te poslao sa istinom, posle tebe nikoga neće pitati. Šta mu kaže u hadisu ovdje? وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Tako mi onoga koji te poslao sa istinom. Međutim, pogledajte, ovdje vidimo Hakim ibn Hizam kao mušrika. Vidimo ga na bedlu kao mušrika koji se bori protiv Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I kaže, posle toga, nakon što je prešlo na islam, nakon što je poslao musliman, kaže, kaže kada je bio jevmu bedr, jevmu bedr, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je naredio, pa je kaže da uzeo kaže koma zemlje sa stakbelena, pa se kaže okrenuo prema nama, kaže farama, farama, farama turafi u pa je kaže bacio zemlju na naša lica i rekao šahed u kaže propala lica. I kaže tada smo šta? Tada smo izgubili. Tada smo izgubili. Ovo je također bilo od kerameta ove bitke, odnosno bitke na metru. Međutim, draga braćo, pored ovih kerameta, u ovoj bitci kada je u pitanju ova bitka, vidjet ćemo veliki broj hadisa koji ukazuju na veliku hrabrost samog Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, pa onda, draga braću, i drugih, onda šta, onda i drugi muslimani. Pa tako također bilježi imam Ibn Huzayma u svom sahihu Dalija radijallahu ta'ala anhu, koji također pripovijeda bitku na Bedru pa kaže وَلَا قَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ Pa Pazite, Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznat po svojoj hrabrosti, Kaže, vola kad rejtuna, kaže, vidio sam nas na bedru, wa nahnu naludhu bi Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Kaže, mi smo se krili, mi smo, kaže, bili odma iza leđa Allahovog poslanika alaihi sallatu wasallam. Wa huwa akrabuna ila l'adum, wa ašadduna ba'san. Kaže, on je bio uvijek, kaže, najbliži neprijatelj i kaže, bio je najžešći. Bio je najžešći. Pogledajte, draga braćo, ovdje ove osobine Allahu poslanika alejhi salatu vesselam da Ali radijallahu ta'ala anhu taj poznati ratnik taj poznati hrabri mladić da kaže wa nahnu naludhu bi rasulillahi sallallahu alejhi wasallam kaže mi bi se krili bili smo uz Allahu poslanika alejhi salatu vesselam Pogledajte njegove hrabrosti, sallallahu alaihi wa sallam. Također je zabilio živa muslim u svoj sahih od Anasa, radijallahu ta'ala, anhu, da Allahu pasanih, sallallahu alaihi wa sallam, kada je bila bitka na bedru, da je govorio šta? قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض كاجه استنيته اي كرينيته اي ايديته برما جنته تشياسو пространство колко небеса и земля колко шта небеса и земля па ета да реко еден اصحاب који се звао عمر بن حمام الانصاري رضي الله تعالى عنه الى جنه عرضها السماوات والارض كاجه برما جنته чие пространство колко небеса и земля Jer ovdje poslanik alaihi salatu wasalam postiće na hrabrost, postiće i na šehade, na pogibju na Allahom subhanahu wa ta'ala putu kaže, prema džennetu čije prostranstvo koliko nebesa i zemlja, onda je tada rekao, bah, bah, jedan izraz koji se koristi u arabskom jesku. Pa mu rekao Allah poslanik, poslanik sallallahu alaihi sallam, ma hamalaka ala qavlike bah, bah, kaže, što si rekao bah, bah? Pa kaže, la ya Rasulallah, illa rađajem an akuna min ahliha. Kaže Allahu poslanik, ne radi čega drugog, osim zato što sam poželio da budem stanovnik džennetu. Pa mi je poslanik Ali salatu wasalam rekao, innake min ahliha, ti si od stanovnika džaneta. Pa kaže, fa ahada temaratin, pa je kaže, uzo hurme. Pa je uzo hurme iz svog džepa, znači nosio sa, sa sobom. Fa džala je kuluha, pa je kaže, tio da ih jede. Pa je da uzo i poglede. Pa je rekao, wallahi la in anna hajitu hatta akul temarati hadihi inna ala hajatu tawila. Kaže, tako mi Allah, ako bi ja živio noliko koliko traje ovo moje jedenje ovih hurmi, kaže, to je dug život. To je dug život na ovom na ovom, na ovom azabu koji je samo se razab. Kaže, ako bi živio onoliko koliko mi treba da pojedem ove hurme, inna hala hayatu tavila, kaže, to je dug život. Pa i kaže, uzo i bacio te hurme. Fa ja'ale yuqatil hatta kutil. Pa se borio, sve dok nije poginuo. Pa se borio, sve dok draga braćo, nije bio poginuo. Znači, pogledajte ovdje hrabrost ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću, sada ovdje dolazi nekoliko bitnih momenata. Znači, nakon što je završila bitka na Bedru, nakon što je završila sukob, poginulo je muslimana koliko? 14 muslimana je poginulo. Međutim, među mušicima je bilo koliko? 70 poginuli i 70 zarobljenih. Bilo je 70 poginuli i 70 zarobljenih. Međutim, kada je završena ova bitka, kada su muslimani uzeli zarobljenik, odmah nisu otišli sa bitke na bedu. Jer običaj je bio poslanika alihi salatu wasalam, kada završi sa bitkom, da na to mjesto ostane tri noći. Da na to mjesto ostane tri dana, odnosno tri noći. I poslanik, ko što je zabilio žima Buhari u svom sahihu, od Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu, ovo je jedan bitan moment, je naredio da se 24 velikana Kurejšija i mušrika da se uzmu i da se bace u jedan od bunara na bedru. Va kudifu fi tawidin min atwa i bedru. I da se bace u jedan od bunara, od bunara bedru. I to je bio naravno ko to, je bio Abu Džahab, to je bio Utba i Šejbe ibn Rabija, to je bio Valid ibn Utba, još drugi velikani i drugi velikani. Znači šta uzeo je? I poslanik je naredio da se baci u bunar. Naredio da se baci u bunar. I kada je poslanik alaihi salatu wasalam krenuo, kada je krenuo da napusti bunar, kažu, krenuo je da ide negdje. Znači vidjeli smo poslanika da nešto hoće da uradi, da neki hoće. I kaže, znali smo, pa ali ostane Znali smo da nešto hoće. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam stao na tog bunara i počeo da doziva. Stao na tog bunara i počeo da doziva te mušnike, te mekelije, koji su ga toliko godina, draga braću u Mekki, kažnjavali, patili, njega i muslimane, i počeo da ih doziva. ويناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم إذا قول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أو أبو جهل سينة إتو أو تيتا إتو أو تيتا إتو غا وشي بسانك عليه الصلاة والسلام سيدا نبرا أنه وإمنا أيسركم أنكم أتعتم الله ورسوله Zar vam ne bi bilo drago da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A jasurrukum ennakum ata'atum Allahe wa rasulahu. Zar vam ne bi bilo drago da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Hel wajadtu ma va'adakum rabbukum haqqa. Jeste li našli ono što vam je obećao vaš gospodar? To jeste od kazne. Fa inna kad wajadna ma va'adana rabbuna haqqa. Mi jer kaže mi smo našli mi smo našli da nam je istina ono što nam je obećao naš gospodar. Pa se tada Omer radi Allah ta'ala anhu obratio Allahom posaniku alaihi salatu wasalam i kaže, ja Rasul Allah, tu kellimu ebsadan la arvaha lahu. Kaže Allahu poslani, kaže Allahom poslaniće, zar se obraćaš tijelima u kojima nema duša, pa kaže posanik alaihi salatu wasalam, Wallahi innahum la asma'u ma akulu minhum. Kaže, ma entum bi asma ma akulu minhum. Kaže, tako mi Allah, kaže, vi ništa bolje ne čujete nego što oni čuju tako mi Allaha, mi ništa bolje ne čujete nego što ne čuju. Kaže Katade, rave u Mahdisu, kaže Ahjahum Allah, Allah je oživio, vratio im duše da čuju ovaj govor. Između ostalog poslanika alaihi salatu wasalam je tada rekao Innahum al la ja'lamuna annama kuntu akulu lahum haq. Kaže oni sada znaju da je istina ono što sam im bio govorio. Oni sada znaju da istina ono što sam im bio ovdje govorio. Draga braćo, Ovo je jedan veliki sunnet. Ovo je jedan veliki sunnet Allah subhanahu wa ta'ala, a taj sunnet nazivam kratko da kažemo, znači, da to u stvari, da su to riječ Allah subhanahu wa ta'ala kada Allah Đelešanu kaže وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Ishod ili kraj i svršetak pripada bogobojazni. Pripada bogobojazni. Takvaluku. Tome pripada završetak i kraj. I onaj koji je bio bogobojazan, on će, pa makar bilo nakon dugo godina, Walakin nekom te stađinun, ali vi žurite, ko što kaže poslanik Ali Salat, ja sam u jednom hadisu. Ali mi žurimo. Mi, draga braću, žurimo. Mi tražimo da nam brzo dođe pobjeda. Međutim, pogledajte ovdje jednog ishoda. Prvi put da kažemo, nakon hijđere, nakon toliko godina, nakon 13 godina, nakon 15 godina, nakon 15 godina azaba, nakon 15 godina iskušenja, znači sada poslanik Ali salatu u salam, stoji nad njima a oni su mrtvi, poniženi, bačeni u bunaru. I poslanik Ali Salatu Veselam kaže, drago bi vam bilo da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku. Dragi, draga braćo, da isti je buđahal, ko što je zabilio žimam termizi u svom, sunan od Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, koji kada bi poslanik Ali Salatu Veselam stao pored Kabe da klanja, došao bi rekao bi poslaniku alaihi salatu wasalam alam anhaka an hadha alam anhaka an hadha zar ti nisam zabranio da ovo radiš Zar ti nisam zabranio da ovo radiš? I ta isti draga braća Abu Džahl, koji kada bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam otišao na seđdu, kada bi bio na seđdu, kada bi klanio u Mekki pored Kabe, obratio bi se svojim glavešnama, svom društvu i rekao, ejukum jeti džuzura beni fulan, fe jeti bi farfiha. Kaže, koji će od vas otići tamo gdje ta i ta porodca, ta i ta familija kolje? Jer su oni imali svoje mjesta, znači gdje bi klali stoku da ode i kaže da ono utrom, ono što se izvadi crijeva i to, da to donese. Pa bi neko ti koji su bili nesretni, ti nesretnici, a donio tu utrobu i bacio bi na Allahovu poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači, zamislite tog trenutka poniženja, da ga tako nazovem. Znači, poslanik, alaihi salatu wasalam, i muslimani klanjaju, obavljaju seđu, pogledajte ovdje, najdobranije stvorenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala, šta? Odje na seđu i onim utrobu baci. I kaže jedan ravija, kaže ravija tog hadisa, kaže nisam smio tada da priđem i da kaže to sklonim. Sa Allahu posanika alim salatu wasalam. Sve dok nije došla Fatima radi Allah ta'ala anha i dok to ne bi čerka Allahu posanika alim salatu wasalam, dok to ne bi uklonila sa Allahu posanika alim salatu wasalam. Allah Đelešanu i draga braću bio kadar tada da pošalje meleka. Posanika alim salatu wasalam kada se vraća, šta? Kada se vraća sa taifa, gdje su ga kamenovali, gdje sa njim radili što su radili, Allah Đelešanu mu šalje melekul džibar, meleka koji je zadužen za brda. I kaže Allah uposlaniči, ako mi narediš da brdo na njih prevrnem, ja ću na njih prevrniti. Dolazi melek i obraćamo se, Allah Đelešanu ga poslu. Međutim, poslanik Ali Salat Osan kaže ne. Bel arđu a juhriđa Allahu min aslabi man ja'budu Allah vahdahu la išliku bihi šija. Ne, nego se ja nadam da će Allah Đelešanu iz njihovi kičmi izvesti one koji će obozaržavati Allaha jednoga i koji mu neće činiti širk. Međutim, draga braćo, to je sunnet. A to je da generacije treba da prođu vrijeme, da treba da prođe vrijeme, da jedna generacija, da jedna omladina, da stasa u islamu i da postane jako islam. Znači, nije pitanje da u jednoj, u dvije, u tri, u četiri, za pijet, za šest, za deset godina da ostvarimo ono što hoćemo. Nego treba da bude taj period tog sabura, period tog tahammula, znači kada ćemo nositi, kada ćemo osjetiti teret, stvari sve je to slast. Međutim, kada ćemo osjetiti odgovornost i iskušenja Allahomu subhanahu wa ta'ala putu. A o, to, o tome smo više puta govorili. To je Allahom djel našanu sunnet. I zato pogledajte, toliko godina Allahom posanika alihi salatu wasalam trpi u Mekke ono što trpi. Međutim, ovdje je došlo vrijeme. Od onog momenta kada isti taj Ebu Džahl, kada uzima tu utrobu i kada baca na leđe i na vrat Allahovog poslanika alaihi salatu salam. znači dolazi sada momenta kada biva u bunaru kada biva mrtav i kada poslanik alaihi salatu selam da ga usramoti kad da mu kaže jeste našo, jeste li našli ono što vam je obećao vaš gospodar. I zato, draga braćo, treba da znamo da svako onaj koji ustraje na istini i koji bude na pravom putu da će ga Allah Đelešanu uzeti, a da će Allah Đelešanu poniziti istinu i nosioce i sebenike na istini Međutim, kada i kako, to je sir min asrarillah To je jedna od Allahovi Đelešanu tajna kada i kako, to je tajna koju sam Allah žele šanom zna. Međutim, na meni i na tebi, na svima nama, samo da budemo usrajni na ovoj istini, na sljeđenju Kur'ana i sunnata Allahu poslanika, alaihi sallatu sallam. Draga vraća, također od događaja koji je bio ovdje vezan za bedr, jeste da su se, da kažemo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam tio, odnosno da se savjetovo sa ashabima, šta da se uradi sa zarobljenicima bedra šta da se uradi sa zarobljenicima bedra. Pa se poslanik alaihi salatu wasalam, pošto je zabilio žima muslim u svom sajtu domara radijallahu ta'ala anhu, da se poslanik sallallahu alaihi wasalam tada obratio mu Bekru i rekao mu je, Ebu Bekru i Umaru i rekao, ma tarawna fi haula i nasara. Kaže, šta vi mislite o ovim zarobljenicima? Jer tada nije bio tekst, nisu imali tekst Kur'ana, nije bilo objave koje govorila šta se zarobljenicima da se radi. Pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu tada iznio mišljenje i rekao ja Rasulallahu menul ammu al-ašira. Kaže, oni su djeca od naših hamidža i oni su iz našeg plemena. Kaže, fa ara an ta'hudha alihim fidnje. Pa kaže, ja mislim, uzmi kaz za orobljenike, zatim neka se iskupe i kaže, tada ćemo postati jaki, možda Allah djelašanu neke od njih uputi na islam. Pa posle toga se poznanik alihim salatu osanam obratio Omeru. Pa kaže, Omer, šta ti misliš o ovome? Pa kaže, poslanik, kaže, Omer, radijallahu ta'ala, ja ne mislim ono što mislim u vatru. Allah poslan će, ja mislim da i svi upoubijemo. Da im otkinemo glavu. Kaže da entu na wa en nadribe anakam. Da nam dadneš priliku da im svima glavu otkinemo. Pa kaže da Ali radijallahu ta'ala anhu dadneš da ubije Aqila, svog rođaka. Da meni daš da ubijem svog rođaka. Znači da se zna da tada nema, da rodinska veza da nema nikakvog značaja. Nego da je sve pitanje istine i zabude. I da svak od nas ubije svog najbližeg. Da svak od nas šta ubije svog najbli. Jer kaže Allahu poslaniće, hum a imatul kufri wa samadiduha. Jer kaže, to su glavešne kufre. To su šta? To su glavešne kufre. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzao mišljenje koga? Uzao mišljenje Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže, Omer radijallahu ta'ala anhu, pa sam došao sutradan, kaže, našao sam Ebu Bekra, našao sam poslanika alaihi sallatu wa sallam Ebu Bekra, da sjede jebkijani, da sjede i plaću. Pa sam rekao, Allah, poslaniće, obavijesti me zbog čega plaćeš ti i tvoj prijatelj, to jeste Ebu Bekr. Pa ako mognem da plaćem, da i ja plaćem. Ako ne mogu da plaćem, pravit ću se da plaćem. Pa kaže, poslanik Ali Sala, to sam plaćem radi onoga što mi je sinoć, što mi je juče, lilladi arada alija sahabuke, radi onoga što su mi tvoji prijatelji rekli da uradim. Kaže, lakad urida alija azabum adna min hadihi šeđara jer kaže prikazan mi je azab. Prikazan mi je način kazne kako su mogli da budu kažnjeni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala onda objavio ajet u suri Anfal ma kana li nabijin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Kaže ne treba poslaniku, nije trebalo poslaniku da ima zarobljenike. Treba da je pobio odmah sve. Allah dželešanu ovdje šta objavljuje ajet koji je u sklad onoga što ga radi Allah ta'ala anhu rekao. Ne treba poslaniku, ili da kažemo ne da način, čak dolazi ukor Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Nije trebalo poslaniku da ima zarobljenike. Hatta ifhina fil ardi, sve dok ne bude na zemlji imao snagu, sve dok ne ojača, sve dok ove ne pobije, pa ne bude imao snagu. Draga braća, ovo je bila velika mudrost. Zbog čega? Zbog čega je bila ova, zbog čega objavljen ovaj ajet? Zbog čega je Ebu Bekr, zbog čega je Umar radijallahu ta'la anhu ovo rekao? Draga braćo, da se da do znanja, da rodbinske veze, da dunjaluk, šta će ljudi reći, da to nikakve veze nema. Nego za sve one godine ubijanja i klanja muslimana i patnije, da im se vrati istom onom mjerom kojom su oni zadavali. Da im se vrati istom onom mjerom. I ovo u nije ništa drugo nego čista pravda, čisti hikmet, čista mudrost, čista pravda, ravnopravnost, da im se da isto onako, šta, kako su oni čitao vrijeme postupali. Da se da do znanja da muslimani sada imaju snage. Jer kao što smo rekli, ovo je bila prva bitka kada su, draga braća, muslimani, znači da kažemo, bili gorni kada je u pitanju ta strategija ratovanja i tako dalje. Znači prvi put u istoriji, prvi put nakon tih dugih godina. Međutim, opet, pored svega ovoga, muslimani i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam su kod sebe zadržali pravednost i blagost koja je došla u Kur'anu i sunnatu Allahu poslanik alaihi wa sallam. Znači ovdje imamo taj ukor. Međutim, Ibn Hišam je zabilio jednu predaju koja je duža, međutim ja ću je skrati. I sad njom ćemo završiti ovaj govor o Bedru. A to je da je bio tada mušlik, posle toga ashab Umayr ibn Wahab. Umayr ibn Wahab, čiji je sin bio zarobljen. Čiji je sin bio zarobljenika na Bedru da je jedne prilike se obratio Safan ibn Umeju nekoliko dana nakon bitke na Bedru i počeo da mu govori o musibetu koji je zadesio Mekeli i tako dalje. I rekao je, kaže, da nije duga kojeg ima i da nije porodice, kaže, sada bi otišao, ušao bi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ušao bi Muhammedu i kaže, ubio bi. Otknuo mu glavu. Pa mu kaže, ovaj mušnik, a kaže prenosio celog hadisa u Ibn Zubair za ova ovoga Umer Ibn Wahba wa kana shaytanan min shayatin wa kana shaytan min shayatin kaže bio jedan od šejtana. znači toliko je u Mekki nanosio patnje muslimanima kaže toliko im nanosio ezijeta i musibeta kaže bio je jedan od šejtana, ništa drugo nego jedan od šejtana. pa kaže ovaj njegov ahbab njegov prijatelj kaže slušaj taj duh koji treba da vratiš ja ću ga vratiti kaže tvoj porodicu ću ja hran ko što hranim svoju, a ti bujru midi i ubi Muhammeda. I ovaj, kada je to čuo, uzima sablju i ide u Medinu. Misli da će se napraviti, da kažemo, munafik, pa da uđe kod poslanika alaih salatu wasalam, pa da ga ubije. I dolazi u Medinu i sa sobom nosi sablju. I kad ga vidi Omar radijallahu ta'ala anhu, kaže, hada al kelba adu Allah, kaže, ovaj pas, kaže, ovaj Allah, ovaj neprijatelj. Kada došao u Medinu, kaže, hoću da vidim poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sada se obraća, sada se obraća kao musliman. I ulazi poslaniku alaihi salatu wa sallam. I kaže Allahu poslaniće, u stvari tada mu naziva pozdrav, an'amu sabaha. To je bio običaj u džahilijetu da se tako pozdravi. On kaže poslanik alaihi salatu wa sallam, neka ekremen Allahu mi tahijyati ahli džanna, assalamu alaikum. Kaže Allah je Allah nas je počestio i, zapra, i, i podario nam je ljepši pozdrav od ovoga. To je pozdrav slavnika džanneta, to je salamu عليكم فكاجي ما جاء بك يا عمير كاجي زبوك شكا سيدوش عمير كاجي دوشو سم ردوك زرب لنيك سوك سينا فأحسن إليه فبوت دبري برما نبري فم كاري بسانيك صلى الله عليه وسلم أصدقني بما جاء بك كاجي ريت سميسنو زبوك شكا سيدوشو فكاجي الله بسانيك شدوشو سم ردي ردي وقا فم كاري بسانيك عليه الصلاة والسلام اشتاكي تتاسبه Pa on pogleda sablju kaže قبح الله من السيوف كاجي الله يبركلو زليش توا سبلا كوريستي وكاجي بوساني كاري سلا تو سلا نيز دو شورا تودا نكو سي تي سيديو تي سي سيديو سصفا لبنو ميو ومكي يركو سي da bi došao da mu ubiješ, da ti nije duga, da ti nije porodice, da ti joga, pa ti on rekao da će ti vratiti dug, da će ti on čuvat svoju porodicu, da se došao ovde da mu ubiješ. On pa kaže, tako bi Allah, me nikome ovome niko nije bio svjedok, kaže osim mene, i kaže Safan ibn Umeji. Ovo niko nije posvjedočio, ovo niko nije čuo, ovo niko nije vidio sa Safan ibn Umeji. Pa je tu posvjedočio, kaže Ešhedu annake Rasulullah. Kaže svjedočim da si ti Allahu poslanik. Kaže sada svjedočim da si ti Allahu poslanik. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam se obratio sahabi i rekao faqihu akhaakum fi din wa alimuhu l-Qur'an. Ovoga svog brata podučite propisima Allah vjere i podučite ga Kur'an. podučite ga propisima vjere i podučite ga Kur'an. Znači vidimo ovdje također jedne brige Allah subhanahu wa ta'ala prema svom poslaniku, alaihi salatu wasana, da ga obavješta Allah o onim ljudima koji su došli da ga ubiju, kao što smo spominjali slučaj Fudale, radi Allah ta'ala anhu, koji je prišao Allahom poslaniku, alaihi salatu wasana, kada je bilo svojenje Mekke, kada je bilo svojenje Mekke i kada je poslanik, alaihi salatu wasana, činio tavaf, I kada je prilazio Fudale da ubije poslanika alaihi salatu wasalam, i kada ga je poslanika alaihi salatu wasalam podigo, pogledao, kaže, mada kunta tu hadithu bihi nafsaka ja Fudale, kaže, o čemu si sada pričao? O čemu sada razmišlja u sebi, o Fudale? On kaže, ovaj, la šeji, nema kuntu jedriku Allah. Kaže, ništa, samo sam spomnio Allah. Pa se poslanik sallallahu alaihi wasalam tada nasmio. Kaže, pa je stavio svoju ruku na moja prsa i kaže, tako mi Allah nije digao svoju ruku sa moje prsa, a da mi nije poslao najdraže stvorenje nam nije postao najdraže Ismail. Pogledajte ovdje, draga braću, ponovo. Pogledajte, ljubice na bedu, pogledajte ovdje Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Jer kroz siru, kroz život Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, kroz čitanje, kroz slušanje u njegovom životu, spoznajemo i upoznajemo našeg poslanika, našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte, draga braću, u ovoj bitci, samo pogledajte hrabrosti Allahovog poslanika. Pogledajte kada Ali radijallahu ta'ala anhu kaže, mi bi se sakrivali iz Allahovog poslanika. Većina onih ljudi koji su šta? Koji su hrabni, koji su snažni. Oni su šta? Oni su oholi. Oni su šta? Oni su oholi. Međutim, poslanik Ali salatu sam, pored te svoje hrabrosti, je bio blag. Pa ga pogledajte sa sevadom. Kada mu kaže, Allah poslaniče daj da te vrati. Poslanik odmah diže šta? Diže mu svoju košu. Ne kažem, boj se Allah, ja sam ovde. Emir ja sam ovdje šef, ja sam ovdje gazda. Nego poslanik i salatu wasalam odmah diže svoj košulju da mu vrati. Pogledajte Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada se savjetuje sa sahabima, bitka na medru, kako ću da učinim, kako ćemo ovo da učinim. Presvijete hrabrost. Pogledajte poniznosti Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u toj noći prije bedra. Čitavu noć provodi u ibadetu, plaću, da Allah djelašanu mu da pobjedu. Pogledajte ga ovdje sa Umeir ibn Vahrom. Pogledajte blagosti. Allahovog poslanika alejhi salatu to tog hrabrog Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači vidjećemo kroz siru pored mnogi drugi stvari koje spoznajemo jeste da najviše upoznajemo ličnost Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i da sa tim razmišljanjem, učenjem i iščitavanjem da to u stvari to učenje i iščitavanje nije ništa drugo nego komentar riječi Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća svom poslaniku alaihi salatu wasalam i kažemo wa innaka la ala hulukin azim ti si zaista na najvećem stepenu morala ti su istinu na najvećem stepenu morala i za draga braćo taj poslanik sallallahu alaihi wasalam koji je na najvećem stepenu morala sad ne treba da ga slijedimo u njegovim riječima u njegovim djelima u njegovim pokretima da uzimamo njegove savjete da prihvatamo njegove vasijete koji nam je ostavio da sve to u stvari bude jedno veliko pravilo, da sve to budu pravila po kojima, po kojima ćemo se vladati u našim životima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi od onoga što smo spomenuli ovdje i života Allahovu poslanika, alihi salatu wa salam, a ako Bog da sljedeću subotu nastavljamo sa sljedećom bitkom ili sa sljedećim pohodom Allahovog poslanika, sallallahu alihi wa sallam, a kulu qavli hada, wa astagfirullaha, li wa lakum,